her yerde atiganda saharda yetib keldi muborak bugun qurbon aytimiz rabbimizga bu kunda takbir tasbih aytimiz alloh rozi qilishdir faqat bizning niyatimiz qubul qilg'in rabbimiz oqsa bizning qinimiz oldingda biz tayyormiz bugun qurbon aytimiz rabbimizga bu kunda takbir tasbih aytimiz alloh rozi qilish meshtur faqat bizning niyatimiz qubul qilg'in rabbimiz oqsa bizning aldın da biz tayyormiz bugun qurbon niyatimiz xush muborak mo'minlar bugun qurbon niyatimiz bu tebrik salam tabrik salom aytimiz Rab her yerde yerda atiganda saharda yetib mübarek bugün kurban qurbon niyatimiz rabbimizga mumkinda takbir tasbih aytimiz alloh rozi qilishdir faqat bizning niyatimiz qubul qilg'in rabbimiz oqsa bizning qinimiz oldingda biz tayyormiz bugun qurbon niyatimiz ibrohimdin bizlarga sunnat bo'lib qolgan kun atab o'g'il allohga qurbonliqqa qolgan kun vidolishish nutqini rasul meros qilgan kun Bugün আসো মুবারক ময়রম তোমার টিমে Тәрбір тәсбей етеміз Аллах разы қилеш Тұрп әкәт біздің не теміз Құғын қырған әббейміз Ақса біздің қиниміз Алдыңда біз тәйяр біз Бүгін құрған не теміз Сеген бәрлер әзеден Давам қылып малар біз Атап және біз мұғам Құрбалыққа тәйяр міз Тарих әне бүкін Біз әқиқи білгенм үміт бүгін құрбан етейін раббимізге бұл күнде тәкбір тәсбих етеміз аллах разы қылыштыр пәкәт біздің ниетіміз құбыл қылған рабби biz Aksa bizden qinimiz Aldında biz tayyar biz Bir gün kurban niyetimiz Tebrikleymiz bu günni Qilip canni kurbanlık Meyda kirip oklarga Qilip Rabge takvalık Bulmaz kürgün kufirga Hiçbir yerde aramlık Kafirlarga matemdur Bugün kurban niyetimiz Bulmaz bugün kufirga Hiçbir yerde aramlık Kafirlarga matemdur maqtamdur bugün kurban etimiz rabbimizga bu kunda takbir tasbih Allah razı rozi qilishdir faqat bizning niyatimiz qubul qilgan rabbimiz oqsa bizning qinimiz oldinda biz tayyormiz bugun qurbon etimiz oldinda biz tayyormiz bugun qurbon etimiz biz biz. Bugün kurban etimiz